Xabi Etxeberri, egunon? Egunon, baina. Hemen biarritzeko atabal aretoan aurkitzen zarete, igandean, itzordu berezi bat proposatuko baitu ze bai honan? Bai, hori da hemen atabal aretoan gira bereziki uh, soinuaren lantzeko, baina baliatzen gira ere ahatsali honetan eh, dantzariak etorri dira, beraz igandean izanen diren beratzi dantzariak gurekin ditugu hor, eta amak musikariekin gira hemen. Uh, eta bai, igandean gogoa izan ginuen uh, gaualdi berezi baten antolatzea, kukai kompania gomitatuz. Beraz badu aspaldi e, kukai gurutzatzen dugula, holtza gainetan eta aspaldiko laguna gira. Baina ez ginoen, e, eh, sekulan olako paradaik eh, gaualdi baten partekatzeko. Eta bainoko hiriak prosatu zigunez zerbait eitea loga gelan. Pentsatu ginoen parada zela ara, formatu handitu baten eh, sortzeko eta gomitatzeko eh, lagun batzu. Hastegire beraz, guazen! erranduzu paradaz baliatuko zaretela, baina zerbait berria eskeniko duzu. E, hor, bai baionan e, eskainiko duzuena orain prestatzen ari zareta, egun hauetan ikuskizun berri bat da? E, ez da ikuskizun berri bat, izanen dira dantza berri batzu, baina uh, ideia da bi kompainien repertoriotik uh, hartzea eta aldizkatutako dantza uh, gaualdi baten izaitea ala nola berriz uh, gure repertoriotik dantza batzu hartuko ditugu, haiek ere, eta hola eraiki dugu gaualdia ideia horrekin, bainan badira ere uh, sortu ditugu dantza batzu uh, karri Egia da, erranduzu behatzi dantzari eh, aurkitzen direla, eta izanen direla taula gainean, behatzi dantzari ez direnak izan, astapenetik bilaka kolektiboan. Hori bera, hori bera. Hor, eh, behatzi dantzari, gogoa ginuen, eh, be lagun batzuen gomitatzea, eta parada emaitea, be, gutaik urbil diren dantzari gazte batzuei ere, parada emaitea, be, gurekin holtza gaina partekatzeko eta eta hor ara egia da gabaldi batzuk emait eh, gabaldi batzuekin ideiak sortzen dira jakin behar da bilakarekin hor eh, transizio fase batean girea nunet, nuneta jaz gernika ikuskizuna amunitz eman dugun baita dantzaldi haunitz ere eta prestatzen egira sorkuntza berri bat ondoko urterako, ondoko urtahileko, eta ara, 2008 lauan, pentsatu ginoan, ara, orako gaualdi baten eh, antolatzea, eta gure repertorioan inguruan, gomit eh, berriz eh, emanez ere, arabe, ara, be, ukan ditugu sortzaile ezbernin batzu bilakan, izan uh, Mathieu Vivier, izan Martin Ariag, eta gugua izan dugu, behara, uh, repertorioen uh, berriz hartzea, gehi guk uh, berrikitan sortutakoak ere. San duzu transizio momentu batean aurkitzen zaretela, ikusgarri mm. berria ere e, prestatzen ari zaretela, zertan da, orain bilaka zenbat zaudete eta osasuntxu? Bai, osasuntxu, hor be, ondoko ikusgarrirako sortzi dantzari izanen gira, eta eta beraz eh, ikuste egiten eh, dutalek eh, transizio da aurten prestatzen egila ondoko sorkuntza eta hor otsailean okandogulaik para da be, logan zerbaiten prestatzeko ideia dugu ara be, be, aspaldiko gogoak gauzatzea Gernikak izugarriko arrakasta lortu zuen presio bat ematen du horrek? Bai, ala ere, bai, bai, bai. Ba, gero jendeak hainbeste mandaukuna, non eta presioa da, al, aldi berean eh, sortu da ahreman bat publikoarekin eta eta eh, ustut, eh, publikoak nahi duela fidela izan gaitezen eta eta guri da entzutea hori ere. ikusiko dugu ikuskizun berria zertan datzan, orain e, eh, baionan izan entzarete duzu berrikusiko dituzuela dantza batzuk, dantza berri batzuk ere emanen dituzuela, kukai dantza konpainia ere horri izan dela, eta musika zuzenean ere, formazio handi bat eh, baituze musikan ere. Hori bera, hori errandutan gure alditik amak musikari izanen gira, eta kukai uh, korista batzuekin Kukai kompainia korista batzuekin heldu da, eta oitama bost izanen dira abesten, kukaiko uh, piezen berri maiteko, eta izanen dira dantza parte katu batzuk biztan dena. Ku, uh, kukaikoak keldu dira uh, sei dantzariekin, eta biztan dena guri ideia zen ere uh, oino uh, bost dantzariko dantzen en maitea, ta, eta ara, nola ez uh, aritzea ere. Josi baituzu ikuskizuna, ez Bai, hori da gure gogoa, Hari gira adiosten, errantzun bezala, eta espero dugu uh, eh, lohtua izaitea, baina hori da ideia. Ideia ez, bain, ez ginoke nahi mozturarik izaitea, baina zerbait sortzea, zerbait gure sohkuntzekin. Eh? Baina egerteko, ara, usta, nola, nola izanen den. Itzordu bakarra izanen da baionakoa, ez da gehiago izanen, alakori? Itzordu bakarra da. Hortakotz, eh, Voilà, e, hola, hola egin egin nuen, e, uh, sortu du berik ujarri berria dionen haste buruan, eta, eta goerere prestatzen egira beste gauza batzu, beraz, uh, ara, ideia zen uh, bere uh, baten egitea. Bikain ba, mil esker. Mil esker, baina.